աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի ուղդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում շատ հետաքրքիր եւ կարելի է ասել ակտիվ գործընթացներ են տեղի ունեցել տարբեր տարածաշրջաններում։ Խոսելով իհարկե այդ բոլոր զարգացումների մասին, պետք է սկսենք մեզ վերաբերող հարցերից։ Ադրբեջանը կրկին արգելափակել է բնական գազի հոսքը Հայաստանից Արցախ, կրկին շարունակելով իր ցեղասպան քաղաքականությունը։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Ֆրանսիայի նախագահի միջև տեղի ունեցել հերախոսազրույց, որի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարել է, որ ամեն ինչ պետք է անել Բերձորի միջանցքի ուրեմն այդ երթևեկությունը վերականգնելու համար եւ որ Ֆրանսիան ամեն ինչ անելու է այս ուղությամբ։ Շատ են խոսում իհարկե բոլորը հայտարարություններ են անում, բայց դերևս որևէ էական փոփոխություն չկա։ Հետաքրքիր մի հայտարարություն արել նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը նշելով, որ ռուս խաղապահներին այլընտրանք չկա Արցախում։ Պաստորեն այն, ինչ պաշտոնական Ստեփանակերտը վաղուց եւ մշտապես ասում է։ Ադրբեջանում նույնպես տեղի ունեցել հետաքրքիր զարգացումներ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում։ Այսպես, չնայած որ ամբողջ աշխարհը շփվում է, թե դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակումն ու պաշարումը, բայց տեղի են ունենում ժողովրդավարությանը ոչ վայել գործընթացներ։ Այսպես Շուշիում Եվրոմիությունը, Միացյալ ազգերի, ուրեմն զարգացման գործակալությունը համատեղ մի միջոցառում են իրականացրել, ինչպես պետք է վերադառնան տեղահանվածները Շուշի եւ ընդհանրապես գրավված տարածքները Արցախի։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Այսինքն Արցախում շարունակվում է շրջափակումը եւ պաշարումը, իսկ այնտեղ տեղի են ունենում սեմինարներ եւ խոսում են ադրբեջանական փախստականների կամ տեղահանվածների մասին։ Մորանալով, որ 120.000 մարդ սովամահի եւ տանջամահի է ենթարկվում։ Եվ մի շատ հետաքրքիր, բայց շատ գարշելի երևույթ տեղնեցավ եւս Ադրբեջանում, բարձրաստիճան ադրբեջանական սպա գեներալ, ով նաև իրենց հատուկ ուժերի հրամանատարն է, մի այսպիսի համեմատություն արել, նա ասել է, որ կան երկու տիպի հայեր՝ խելոք եւ լավ հայեր։ Լավ հայերը նրանք են, որոնք ըստ այս հրամանատարի ճակերտներում ավելի շուտ SS-ի ներկայացուցիչ եթե այդպիսի համեմատություն անենք։ Ուրեմն ըստ նրան լավ հայը այն է, ով անգնում է ադրբեջանցիների ոդկերի տակ, ընկնում է նրանց ձերքը, մեռած հայն էլ է ասում է լավ հայ։ Իսկ այ խելոք հայը այն է ըստ այս ռասիստի, ով թողնում է իր սեփական ընտանիքը, իր մորն ու քրոջը, աղջկանը, դուստրին ադրբեջանցիների կմահաճույքն են, իսկ ինքը փախնում է։ Եվ այս ամենի ներքո միջազգային տարբեր կազմակերպություններ Ադրբեջանի հետ իրականացնում են միջոցառումներ։ Բացի դրանից, երեք չէ մյուս օրը մոտ 30 արտասահմանցի լրագրողներ եկել են կրկին Շուշի, եկել են օկուպացված տարածքներ եւ նրանց այնտեղ փաստորեն տարել են տարբեր տիպի ուրեմն միջոցառումներ իրականացնել, այդ թվում նաեւ հնարավորություն են տվել կրակել տարբեր տիպի զինատեսակներից։ Այսպիսի туриզմ է։ Ա, զբոսաշրջությունը զարգանում Ադրբեջանում։ Եվ Բաքվում տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի հատուկ դասընթացներ, որտեղ քննարկվել են օպերատիվ գնահատականները պատերազմի տարբեր այսպես ձևերի ժամանակ։ Իհարկե սա շատ մտահոգիչ է հատկապես Իրանի, ասենք նույն Ռուսաստանի տարբեր երկրների համար, որովհետև փաստորեն իրականացվում է ինչ որ մի ծրագիր համատեղ, որը իհարկե շատ ված գնահատական է ստացել նույն Իրանում։ Ասեմ, որ Բաքուն կրկին մեղադրել է Իրանին ոչ կառուցողական քաղաքականության մեջ, նշելով, որ նրանք չեն օգնում Զանգեզուրյան այսպես կոչված Միջանցքի այդ հարցում։ Ինչը բնական է, որովհետև Զանգեզուրի Միջանցքը սա ոչ այլ ինչ է քան պանթուրքիստական քաղաքականության մի դրսևորում ճանապարհը ճանապարհ միջանց կլրիվ այլ բան է ասեմ որ վերջի երկու օրվա ընթացքում ակտիվ քաղաքականություն էր վարում նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, այսպես ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի ղեկավար Ալի Շախմանին այցելել է Մոսկվա, որտեղ շատ բարձր է գնահատել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եւ նշել, որ անհրաժեշտ է նույնիսկ վերանայել երկկողմ հարաբերությունները, ել ավելի խորացնելով այն։ Տեսնենք ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան, բայց երևում է, որ իհարկե ռազմավարական տեսանկյունից Իրանն ու Ռուսաստանը խորացնում են իրենց փոխգործակցությունը։ Երեք նաև Իրանը պաշտոնապես ներկայացրել է իր երկու նոր արբանյակները՝ Նահիդ 2 եւ Տոլո 3, որոնք շատ տեխնիկապես ուրեմն հագեցած են տարբեր տիպի ժամանակակից սարքավորումներով եւ հնարավորություն ունեն եւ կապը ապահովել եւ շատ բարձր որակի ուրեմն նկարներ ստանալ տարբեր երկրագնդի գրեթե բոլոր անկյուններում։ Սա նույնպես ցույց է տալիս, որ Իրանը իր պաշտպանունակությունը բարձրացնում է օրեցօր։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, շատ ծանր մարտեր են տեղ ունենում եւ ռուսական կողմը առաջ խաղացում է գրանցել բազմաթիվ ուկրաինական կողմից զոհեր եւ վիրավորներ կան, այդ թվում նաեւ տեխնիկայի կորուստներ։ Նաեւ Բելարուսն է մեղադրել Ուկրաինային, որ սահմանում լարված իրավիճակ է ստեղծում։ Ինչ ինչ կարող է սա նշանակել, արդյոք նաև փորձ է կատարվում Բելարուսյան մասնակից դարձնել այդ ամենի ցույց կտա ժամանակը, բայց այն, որ գործընթացները սրընթաց զարգանում են, սա միանշանակ է։ Ա, Մենք տեսանք, որ անցած մի քանի օրվա ամենավողբեր գալիս դեպքերը տեղի ունեցան Սիրիայում եւ Թուրքիայում այդ երկրաշարժերը, բայց նույնիսկ այս իրավիճակում ելի մենք տեսնում ենք խտրական մոտեցում։ Ամբողջ աշխարհը կարծես թե կենտրոնացել է Թուրքիայի շուրջ, մոռանալով մոռացության մատնելով Սիրիային։ Ավելին, նույնիսկ այս ծանր վիճակում Թուրքիան դաժան ռմբակոծությունների ենթարկել սիրիական մի շարք շրջաններ։ Ընդ որում նա նաև մարդասիրական օգնություն է տրամադրում Սիրիայի երկաշարժից դուզած վայրերին, բայց բացառապես թուրքա բնակ ուրեմն գյուղերին եւ բնակավայրերին։ Սա էլ է ինչ որտեղ խտրական ռասիստական մոտեցում, բայց սա է Թուրքիան եւ մենք երբեք չպետք է մոռանանք ում հետ գործ ունենք։ Շատ է տակի զարգացումներ ունեցել նաեւ չճանաչված երկրների մի շարք երկրներում, մասնավորապես Թայվանում, ստեղ պետք է նշենք մի քանի հետաքրքրական դրվակ, այսպես Թայվանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ մոտ 40 փրկարարներ Թայվանից կժամանեն պաշտոնապես Թուրքիա եւ կօգնեն աղետի հետևանքների վերացման գործում։ Սա եւս ցույց է տալիս, որ չնայած Թայվանը չճանաչված է, բայց վարում է բավականին ակտիվ քաղաքականություն եւ ճանաչվածությունը տեսնում ենք որ փակված չի այդ գործընթացը եւ շարունակում է մենք էլ պետք է սա հաշվի առնենք բավականին ակտիվ էր նաեւ Թայվանի դեսպանը ԱՄՆ-ում Չնայած պաշտոնական ճունի կարգավիճակ որպես դեսպանի, բայց շատ ակտիվ քաղաքականություն է վարում, նա հանդիպումներ է ունեցել այսօր 3 մի շարք բարձրաստիճան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հետ, այդ թվում նաև կոնգրեսում, սենատում եւ այլ, ավելի New York Times թերթը նրան անվանել է Չինաստանի, այդ Թայվանի նորեմն դեսպանին, որի իմիջիալոս պաշտոնական անվանումը Չինաստանի Հանրապետությունն է Թայվանին, որպես ամենաազդեցիկ դիվանագետներից մեկը Վաշինգտոնում։ Սա նույնպես հետաքրքրական է։ Հետաքրքիր զարգացում է տեղ ունեցել նաև Սոմալիլենդում, ինչ որտեղ նաև ողբերգական Սոմալիլենդը նույնպես Աֆրիկայում չճանաչված երկիր է, որ ունի հսկայական նավթի գազի պաշարներ, ինչպես նաև լավ ենթակառուցվածք տարբեր տիպի նավահանգիստներ։ Ուրեմն այնտեղ կա մի քաղաք, լասանոտ քաղաքը, որը փաստորեն որտեղ ապստամբություն է տեղի ունեցել եւ Սոմալիլենդի դեմ են դուրս եկել այդ ուրեմն քաղաքի բնակիչները, որոնց թվականակը մոտ ասենք բնակչությունը այդ քաղաքի մոտավորապես 115-120 հազար մարդ է։ Կան զոհեր, Սոմալիլենդի նախագահ այստեղ մեղադրել է կողմնակի ուժերին, ահաբեկիչներին, ասեն, որ այդ լասանոտ քաղաքը նաև մի շատ կարևոր շրջանի, Սուլի շրջանի մայրաքաղաքն է, կենտրոնն է, եւ այդ Սուլ շրջանը մինչեւ 2003 թիվը օկուպացված է եղել եւս մեկ չճանաչած պետության կողմից, Պուտլենդի կողմից, բայց Սոմալիլենդը կարողացել է գravel վեր, վերցնել այդ տարածքը, իսկ այդ Փուտլանդը դարձել է արդեն Սոմալի պետության մի մաս եւ չի բացառում որ այս հակամարտությունը փաստորեն լինի մի առաջի փուլը ավելի շուտ Սոմալի եւ Սոմալիլենդի միջև պատերազմի միգուցե նաև փորձ կատարվի Սոմալիլենդը նորից կրկին դարձնել Սոմալի մի մասը։ Իհարկե, այստեղ նաև մեծ աշխարհակահաղականություն է, քանի որ պայքարում են նաև գերտերությունները այս տարածաշրջանում, այնպես որ մենք պետք է ուշի ուշով հետևենք, որովհետև ցանկացած մի զարգացում, ցանկացած մի գործընթաց մենք կարող ենք օգտագործել ի շահմես կամ ի վնասմես բայց որpիսի հասկանանք ինչպես օգտագործենք պետք է հետևենք եւ պրոֆեսիոնալ գնահատական տանք։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեզ բոլորիս եւ մեր երկրին։